Ala da, igandeko lasterketa eta ibilaldietan izen emaitiak hilabete batez agortu baitira, bainan bularreko minbiziaz informatzeko aukera izanen da eta hori larun batetik erakusmaaiak, mintzaldiak proposatuko dira baionako ospitalearekin partaidetzan dori garaziko merkatu estalian. Bestalde, jaz sortu dispositibo berezia ezagutzeko aukera izanen da. Tratamenduan diren edo tratamendua bukatua duten emazteek, presio bereziak eskuragarri dituzte hainbat profesionalen eskutik beren bizikalitatea hobetzeko. Aranola, osteopatia, estetika edo laguntza psikologikoa. Olako dispositiboak badira kostaldean, baina urbileko zerbitzu baten sortzea beharrezkoa iduritu zaio garazian rozel karteari. Bernadette Joregi Berri, eh, dispositibo unen laguntzailea. Ben, disons qu'on n'en a pas envie, quoi. Hein. Déjà, on va pour la chimiothérapie, la radiothérapie tous les jours, donc on n'a pas forcément envie de repartir. Par contre, on pourrait faire des séances donc en même temps que la radiothérapie, mais euh, c'est vrai que les transporteurs sont pas toujours disposés à nous attendre parce qu'ils ont des plannings qui sont chargés. Donc on est obligé de revenir et bien souvent de repartir avec notre voiture ou nous faire accompagner. Eta la laguntza joaiteko azpimarratu Bernadette Tout à fait, il n'y a aucune honte à se faire aider et on a surtout besoin d'être aidé. Voilà. Parce que quand on est face au corps médical, hein, qu'on va être aidé au niveau de la maladie, bien sûr, hein, mais après tout le restant, tout ce qui est côté psychologique, on n'est pas du tout aidé.